Foi? Ah. Ah. Foi? Ela disse pros pais que hoje ela vai dormir fora de casa. Pra ficarem tranquilos que ela vai dormir na casa da amiga. Mal sabe eles que a filha que tem é piranha danada. Quando dá meia-noite ela pula a janela e vai pra baguncinha. Novinha safada. Mente pros pais e vai pro baile se acabar. Ficou chapada E no meio do baile começou a mamar Foi, deu, novinha safada Mete tipo pros pais e vai pro baile se acabar Ficou chapada E no meio do baile começou a mamar Foi, deu E aí, Luke Music, o que que tá acontecendo com essas novinhas, meu parceiro? Elas tá descontrolada <laughs> disse pros pais que hoje ela vai dormir fora de casa Pra ficarem tranquilos que ela vai dormir na casa da amiga Mal sabia eles que a filha que tem é piranha danada Quando dá meia-noite ela pula a janela e vai pra baguncinha Novinha, safada Mente tipo pros pais e vai pro bar e se acabar saiu do baile e começou a mamar. Foi, deu novinha safada. É tipo pros pais e vai pro baile se acabar. Ficou chapada. E no meio do baile começou a mamar. Foi, deu. E aí, Luke Music, que que tá acontecendo com essas novinhas, meu parceiro? Elas tá descontrolada. <laughs>